tako? Ostali su još neke podjele te vrste, pa ćemo ih sa Allahom tebarek tada dozvolom spomenuti. Večera ćemo ići Allah sa Allahom tebarek tada dozvolom spomenuti, dakle, ostale vrste daif hadisa, I onda ćemo pokušati da spomenemo neke od fikskih pravila prije nego što počnemo sa hadisima od Bulugul Meramec. Svatate, inšala, to smo prošli put bili rekli, inšala, utala. Taip. Zatim kaže ovdje šejh Rahimahullah utala. Da'ful hadisi min hajsu fahdil itisal. Vrste daif hadisa koji su daif zato što su izgubili spoj. Dakle, imaju neki prekid i to je razlog zašto su daif. Prošli put smo bili spomenuli, dakle, vrste daif hadisa čija je, dakle, razlog njihove slabosti je šta? Dakle, ili zato što su ravije, dakle, zaboravni, ili zato što su slagali namjerno ili nenamjerno i tako dalje i tako dalje. Ako se ako se sećate. A ovaj put dakle vrsta razlog slabosti hadisa jeste šta? Jeste zato što hadis nema spoj. Dakle ima negde prekid. Pa je ovdje šejh spomenuo dakle na prvo mesto pa kaže al maqtu'u huwa ma udifa ila tabi'i أو إلى من دونه من قول أو فعل متصل كان أو منقطعا vrsta daif hadisa munqati'a odnosno ja, uh, maktua. Dakle, mi ćemo spomenuti drugu vrstu, to je munkatija. Maktua i munkatija u jezičkom značenju imaju isto značenje, a to je prekinut. Maktua, dakle kad nešto presečeš. Munkatija je nešto što je, dakle, prekinuto. Dakle, u jezičkom značenju ima inšalautera isto značenje. Međutim, u Lema je, dakle, spomenula ove dvije vrste kako bi čovjek mogao da razlikuje šta je to maktuun i munkatiun. Svatate ovo, inšalautera Sad ćemo ovo spomenuti. Dakle, maktu hadis jeste onaj a koji se pripisuje nekom tabiinu. Dakle, pripisuješ nekom tabiinu neki govor ili nešto što je on uradio ili izgovorio i tako dalje i tako dalje bez obzira da li lanac do tog do tabina bio spojen ili bio prekinut. Dakle, ako tabin, ako do nas dođe govor nekog od tabina, rekao je taj tabin ili uradio taj taj tabiin To se ne smatra šta? Ne smatra se hadisom do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Već je taj hadis šta? Ako tabiin kaže, rekao Allahov poslanik i tako dalje, tako dalje, ta se preda smatra daifom. Svatate ovo bareka laufikom. taj Druga vrsta jeste munkatija. Dakle, ona prva je bila maktua, a ova druga je munkatija. Maktua i munkatija. Huwa ma sakata min ruwatihi rawin wahidun فأكثر من غير توال قبل الصحابي دكلا منقطع هذه سيستة أوناي وشي ميلانسو رنوسي لاتسا أطبو إلي فالي jedan ravija, dakle lanas prenosilaca, od Allahovog poslanika sveme pa do ono koji je zapisao taj hadis. Recimo imame tirmidi. Dakle fali jedan ravija, ali pod uslovom da to bude prije, prije ashaba. Dakle prije ashaba, dakle da ne fali ashab. Ako fali ashab onda je to mursel, to je sa druga vrsta. Je tako? Ako fali ashab. Ali mimo ashaba ako fali, ali pod uslovom da fali jedan ili da fale više, ali da ne fale jedan za drugim, dakle da fale dvojica od jedan put, jedan pored drugog da fale od ravija, jer, jer to je za druga vrsta. Dakle, fali recimo tabiin, pa nekoliko generacija kasnije fali još jedan čovjek, svatate. Dakle, to je ova vrsta daif hadisa, dakle koji je munkatija, prekinut. A kada se nađu dvojica da fale jedan pored drugog, onda je za to druga vrsta daif hadisa, pa kaže ovde šejf el-mu'adal, dakle el-mu'adal, je isto vrsta daif hadisa koji je daif zašto? Zato što fali neko od ravija, dakle lanac je, dakle nije spojen, dakle nema spoj, fali neko od prenosilaca. Dakle, onaj koji se interesuje za hadis, koji se interesuje za mustala, on naravno treba da uzme predavanje i da sedne i da zapiše ove stvari da ih nauči na pamet i onda ih zna. I kada ih god zaboravi, uzme to što je napisao i samo obnovi i svatate. I to tako, tako stalno ide do kraja života. Zaboraviš neku suru iz Kurana, ti opet sedneš i obnoviš nekoliko puta i opet je znaš. I sve tako hadis zaboraviš ili dakle ne, da ga zaboraviš u potpunosti da kada ga čuješ isto kao si ga čuo prvi put u životu nego dakle nisu riječi poredane kao ono dakle kako treba već počeo si ono malo jel da zaboravljaš da brkaš onda sedneš obnoviš i opet ga znaš i to tako je sa ilmom vidi. od početka traža, traženja znanja pa sve do pa sve do smrti dakle stalno moraš da obnavljaš ako ne budeš obnavljao zaboravit ćeš ako ja ne budem obnavljao ja ću zaboraviti la haule la kuvvete la bila zatim kaže ovde šejh المعدل هو ما سكت من إسناده راويان فأكثر على التوالي في أي مكان في السند دكلا أوبا ورستا دايف حديث معدل jeste onaj hadis u čijem je lancu prenosilaca otpao, odnosno ot, otpala su dvojica ravija ili više, ali jedan za drugim, na bilo koje mesto u, u Senedu. Dakle, na bilo koje mesto u Senedu fale dvojica ili više njih. Je tako? Neko će reći, Kako ću ja znat, dakle, su fale dvojice ili fale, dakle, taj koji, dakle, neko prenosi Asa pa kaže, rekao je, Allah, rekao je Ibn Mas'ud, prenosi od Allahovog poslanika sallame da je rekao. Dakle, taj koji je rekao, rekao je Ibn Mas'ud, ili prenosi se od Ibn Mas'uda. U kojoj generaciji on živio? Da li on tabi'in? Pa da kaže, rekao je Ibn Mas'ud. Dakle, ako nije on tabi'in, onda odmah imamo jedno koji fale, a to je tabi'in. Je tako? Ako pogledamo pa kažemo, jer je sreo on ikog tabi'ina, pa da kažemo, on je tabi tabi'in. Pa da kažemo, samo fali tabi tabiji, ni niko više, pa da mu damo propis onog, one prve vrste, a to je munkatija, da fali jedan, tabin fali, jer tako. Ali mi vidimo da on nije ni video nikog tabina, znači on nije ni tabi tabin. Dakle, između njega i ashaba, i mesuda recimo, fali tabin i tabi tabijin. Fale dvojica, to je modan. A, ili više od toga. Bez obzira bilo to, na početku se ne da ili negde na nekom drugom mestu. Svatate ovo barek Allahu fikum. Tajb. Zatim hadis al muallak huwa ma huzife min mabdai isnadihi rawin fa akthar. Muallak je onaj, dakle daif hadis kod kojeg je, dakle, izbrisan ravija na početku se seneda. Dakle, jedna ravija ili više. Jedna ravija ili više izbrisan, nema ga. Ne znamo ko je, Dakle, imam Tirmizi prenosi od nekoga za koga ne znamo. Dakle, ko je njemu ispričao taj hadis? Ko je njemu rekao taj hadis? Dakle, ili je izbrisan iz knjiga iz kojih je on to prepisao od svojeg šeha, Jer vi znate, govorili smo prošli put, da su oni tekako pisali hadise. Pa imam muslim, kada se posađao sa svojim šejhom, kad mu on rekao, ko bude slušao kod Muhameda ibn Ismaila, nemoj više da se pojavlju ovde. Pa je on donio sve knjige koje je od njega čuo i napisao, dakle sve hadise, donio je sve knjige i stavio i rekao, vraćam ti tvoj ilm. Ništa neću više od tebe da imam. Halas. Dakle, zaboravljam faktički sve hadise koje sam od tebe uzeo. Neću ih. Svatate. I dakle oni su pisali, vi znate isto kad smo govorili o dakle onim greškama u fiku sunna ako se sećate. Pa smo govorili o džamija, džamiju Sagir i džamiju Kebir. O ocjenama hadisa, dakle takođe, dakle Musanif, dakle pisao te hadise u svojim zbirkama pa su se pobrkali one ocjene na kraju D, slovo D za daif ili slovo S za sahih. Pa mu samo dodaš tačku na slovo S, dodaj tačku na daif, je tako? Ili slovo D, izbriši mu tačku, onda je S. Znači hadis je sahih, a on je stvarni, stvarnosti daif. Isto tako može se desiti šta? Da bude izbrisan neko od, od ravija, dakle izbrisan na početku samome, ne zna se šta, ne zna se ko je taj hadis prenio. Na početku, na početku se ne da. Nam. Zati Mursel, huema revahu tabi'i ani nebi sallallahu alaihi ve selleme. Dakle, to smo spomenuli. Mursel hadis je onaj kojeg prenosi tabi'in od Allahovog poslanika sallallahu Dakle, kada tabi'in kaže, rekao je Allahov poslanik sa seleme. Ili od Allahovog poslanika sa seleme i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je hadis Mursel. I on je daif. On se ubraja u daif hadisa. A vi, ako se sećate, kada smo spominjali ono pravilo da se hadis daif odbija u svakom slučaju, je tako? Pa smo bili rekli da jedan dio učenjaka dozvoljava korištenje daif hadisa u fadailu l'amal. Šta znači to? Ko se seća, nek mi rekne. Da se postiše. Jeste, da se postiše. Jeste, jeste. Dakle, ili vezano za hadise koji su takođe hadis koji govore o ahlaku ili koji govore o zuhdu i tako dalje i tako dalje. Ali ne hadisi na koji se na koje se izgrađaju ne akida, fikski propisi. Isto tako, isto ti ko akida, ko fikski propisi, ja bibi. Dođe ti neko da je hadis, Allahov poslani se nam je kral klanio pet rekiata podne namaza. I odmah klanjaš podne namaz pet rekiata, zbog čega? Zbog daif hadisa, shvataš ovo. Dakle, daif hadise u propisima ne uzima, niti se uzima u akidi potvrdi svakako jer je to bitnije. Ali ovdje se radi samo šta? Govor jednog dijela učenjaka kada govore dozvoli, dozvoljenost uzimanja daif hadisa u čemu? U vrijednostima dijela, dakle na posjecanje na dobra dijela koja su propisana, koja su osnovi propisana. Pa, se, pa smo bili spomenuli dakle, govor šeha Albanija da je njegov stav odnosno da je ispravnije mišljenje da se daif hadisi ne uzimaju ni u kom slučaju. Jer ako moraš da vjeruješ da je hadis daif, kako ćeš onda raditi po njemu? Kako ćeš ljudima govoriti? Dakle, obaveza ti je kada spomeneš daif hadis, da spomeneš da je daif. Svataš? Kažeš, prenosi se od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, a zatim izgovoriš taj hadis, a onda kažeš, međutim, ulema ucenjuje ovaj hadis kao daif, ili jedan dio učenjaka, dakle, da spomeneš ono što znaš o hadisu, a ne samo da prećutiš kako bi pomogao, dakle, svoj stav eventualno u nekoj raspravi. Svatate ovo. Barak Allahu fikum. Dakle, Mursel je onaj hadis kojeg prenosi tabi'in od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ovdje fali ko? Fali ashab. Barak Allahu fikum. Nam. A onda ovdje spominje mudeles i mi smo, dakle, i, i tu vrstu daif hadisa spominjali. Kada šeha Albani kaže hadis mudelesa se odbacuje, dakle u potpunosti, je tako? Šta beše mudeles? Tadlis, mudeles, govorili smo. Kada neko namjerno ne spomene nekog od šehova u senedu, zato što je daif, kako ne bi ljudi, dakle, znali za tog šeha u senedu i prihvatili taj hadis. Kao, na primjer, prenosiš hadis od svojeg šeha, koji je sahih. Taj tvoj šejh prenosi od drugog šeha koji je daif. A taj daif, dakle, šejh, šejh od tvojeg šeha, prenosi opet do drugog šeha koji je sahih. Ako ljudi saznaju da imaš jednog čovjeka u lancu koji je daif, oni će, od je daif, ili tako i odbacuje se. Ti onda to koji je daif, jednostavno ga prečutiš ga, izbrišeš ga. I kažeš, pričao mi je, dakle, moj šejh koji je sahih, a zatim od, dakle, ne kažeš, a on prenosi, jer bi to bilo očita laž, i onda bi ti bio lažov, i tvoji hadisi se nikad više ne bi prihvatali. Nego kažeš, pričao mi je moj šejh, an, od, tog i tog šeha. Dakle, onog šeha koji je daif si izbacio iz lanca. Je tako? Samo si, dakle, ostavio sahih šehove sve do kraja lanca prenosilaca. Kada ljudi pročitaju hadis, svi su ravije poznati, ispravni, prihvata se hadis. Svatate. I Druga vrsta jeste da čovjek spomene svojeg šeha koji je daib ili nekog drugog od šehova koji je daib, da ga spomene po imenu koji je nepoznat među ljudima, pa da kažeš od Ebu Abdillaha se prenosi, od, od, od Ebu Muhameda se prenosi ili od Ebu Ibrahima se prenosi tako dalje, tako dalje. Svatate? Ko je, ko je Ebu Ibrahim? Ko je Ebu Abdel? Ne znaju ljudi. Svatate? To je ta Dakle, dakle to smo spominjali ako se sećate. Inshallah tela ova predavanja će biti tu pa eto ko će inshallah tela da se vrati može inshallah taala. Naam. Dakle takođe ovde šejh spominje dakle jedan primjer vezano za tetlis, dakle u senedu pa kaže bi an yuhima bi annahu samia min shejhi wa huwa lam yasma minhu wa yarwi zalika bi sigati muhtamala. Dakle kada neko prenosi dakle hadis od svojih šejha, odnosno on sam dakle sumnja ili je pobrko da li je čuo od svojeg šeha taj hadis ili nije. Dakle, on zna taj hadis. Zna da je taj hadis sahih. Jer možda taj hadis prenose drugi ravije. Je tako? I on zna da je taj hadis čuo i da ga zna na pamet, da ga dobro zapamtio. Međutim, ne zna da li ga čuo tog šeha ili ga čuo nekog drugog. Pa kaže od tog i tog šeha. Dakle, ne kaže čuo sam ga ili pričao mi je ili rekao mi je već je zbunjen zaboravio da li mu je taj šejh pričao ili mu nije pričao pa spominje to na neki dvosmislen način pa kaže od tog i tog šeha se prenosi iako je on lično tog šeha video i sreo i zna ga ali je zaboravio da li je čuo od njega ili je čuo od nekog drugog pa kaže od tog od Abdullaha se prenosi a on i, i sve do, do kraja lanca prenosilaca svatate ovo jer ako bi sumnjao da li je čuo od njega a da kaže rekao mi je i pričao mi je onda bi to bilo šta onda bi to bilo pod sumnjom, dakle rekao je nešto što u što sam sumnja i to je da je laž. Svatate ovo barekallahu, barekallahu fikum. Almuhim, dakle to su inshallah taala te vrste, pa se vi vratite inshallah taala i naučite i napamet i onda i znate sa Allahom te barekallahu dozvolom. Nam. Zatim kaže, sljedeća vrsta daif hadisa jeste daful hadisi min haysu wujudi shuzuzi aw il illa. Dakle daif hadisi čiji je razlog slabosti onaj shuzuz. Ako se sećate šta je shaz ili illa, illa je šta? Ille znači bolest. Ille znači bolest. Kako ide je onaj stih min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin آشَهِينَ مِنَ دَهْرِ A koliko je zdravih umrlo bez imalo bolesti i koliko je bolesnih živelo još dugo, dugo godina. Dakle, wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin مِنَ دَهْرِ Je tako? Dakle, koliko je zdravih umrlo bez bolesti i koliko je bolesnih živelo još dugo, dugo godina. Barakallahu fikum. Dakle, ile znači bolest. Nam. Da, na prvo mjesto ovdje spominje šad. Ko se seća, bili smo to rekli još onda kada smo rekli, dakle, ovo pravilo kada spominje šeha Albani, hadis šad se odbacuje. A to je hadis koji, dakle, kada ispravan ravija, dakle pouzdan, prihvatljiv ravija, prenosi hadis i tim se hadisom suprostavlja ravi koji je jači od njega. Je tako? Dakle, ispravan ravija, pouzdan ravija, prenosi hadis, dakle, hadis je vanšinski sahih. Međutim, tim hadisom se suprostavlja ravi koji je jači i bolji od njega, koji prenosi hadis suprotan novom njegovom, njegovom hadisu. Šta kažemo za njegov hadis? Da je šad, dakle, vrsta daifa i odbacujemo taj njegov hadis. Svatate ovo, barek Allahu, fikom. Dakle, to smo spominjali također prvom ili drugom predavu predavanju kad smo govorili onim pravilima Čeha Albanija. Zatim kaže al muallal huwa ma yakunu fihi illatun khafiyatun qadihah fi sihati ma anna ظاهره السلامة وسبب الإلة وهم راوي دكلي مؤلل يأدريشي إلة بولستان بولست دكلي أنا هاديس كويما نكو بولست يست أنا هاديس كويما نكو سكريبنو بولست دكلي أنا كويما نكو سكريبنو بولست زبوكوية يه postao daif. Međutim, vanština tog hadisa je da je hadis sahih. I ovo, dakle, ovo, ovo ne poznaje osim šta? Osim, dakle, pravi muhadisi, pravi, pravi učenjaci, dakle, samo oni poznaju, dakle, ove, ove skrivene stvari, dakle, u nekom, u nekom tom hadisu. A o sebebu illa vahmu ravi. Dakle, i razlog dakle, te bolesti jeste šta? Vahm od ravije. Dakle, ravije je dakle, nešto, nešto pobrko. Ili je nešto zaboravio, ili je nešto mislio da je tako, a ono je bilo, a ono je drugačije. وَتَرِكُ إِلَى مَعْرَفَةِ هَالِ الْهَدِيثِ وَكَشْفِ إِلَّا هُوَ جَمْعُ تُرُكْ الْهَدِيث وَنَذَرْ فِي اِخْتِلَافِ uruvatihi wa dabtihim. Način, kaže, otkrivanja ove bolesti u hadisu. Dakle, vidiš hadis, vanštinski ti sahih. Uzmeš neki hadis kod Tirmizije, Kaže, hasenun sahih. Jel tako? Šta ćeš ti? Kako ćeš da znaš ili ovaj hadis dobar ili nije? Da li ima neku skrivenu bolest? Jer znamo da imame tirmizi, Rahima Vlatala prenosi dosta hadisa koji su daif. Iako u ocjeni u samom tirmizi stoji šta? Hasan ili sahih i tako dalje i tako dalje. A ima i mnogo koji su dakle ocjenjeni. Pored toga što su ocjenjeni sahihom ili Hasanom, dakle prihvatljiv hadis, pored toga su daif. Kaže ovdje šeh, način otkrivanja dakle, te bolesti u hadisu jeste da sakupiš sve moguće lance tog hadisa dakle, koji postoje, a onda da ih usporediš koji je bolji, koji je jači i tako dalje i tako dalje i da otkriješ gdje, gdje se nalazi ta bolest u tom, u tom senedu, dakle u tom lancu prenosilaca nam. Taj. A onda spominje također jednu vrstu o kojoj smo mi govorili, a to je al mutarib hadis mutarib. Dakle, onaj koji je sličan ovome, šadu, dakle šad, mutarib jeste hadis koji, وهو الذي يروى على أشكال متعارضة ولا يمكن التوفيق بينهما وتكون متساوية في القوة نعم šta smo bili onda rekli ako se sećate dva hadisa sahih oba ako su kontradiktorna na iste čine senedi i odbacuju se ovu jeste dakle dva hadisa dakle hadis prenosi pouzdani prihvatljiv ravija dakle hadis vanštinski sahih a? drugi ravija koji je na istom stepenu kao i on također pouzdan uh, i prihvatljiv ali su na istom stepenu ne može daš prednost jednom na drugim ako možda mu daš onda uzimaš onaj koji je na većem stepenu, onaj drugi proglašavaš da je šad i onda ga odbacuješ da je. A ovamo dva hadisa koja su na istom stepenu, dakle ravi obojica na istom stepenu, ne može daš prednost jednom ni drugom, niti možda napraviš neki spoj između te dva hadisa. Pa da kažeš ovaj hadis tumači ovaj drugi ili ovaj hadis je za one koji su kući, A ovaj drugi hadis je za one koji su na putovanju, pa da napraviš spoj. Allah poslanik je postupio ovako, postupio ovako, pa da napraviš tefsir, pa da kažeš ovo jedno je šta za putnike, a ovo drugo je za one koji, koji su kući koji nisu putnici. Na primjer, međutim ne možeš to da uradiš. Znači oba dva hadisa, iako su vanšinski sahih, iako su vanšinski pouzdani ravije, oba dva sahiha su, dakle, se odbacuju i proglašavaju se šta? Dakle, zbog ove ile, a to je itirab. Dakle, hadis mu tarib. Sećate se ovo kad smo govorili? I ovo smo neko nekoliko puta spominjali. Nam, nakon toga ovdje šeh spominje, dakle, vrste hadisa vezane za njihovu spojenost, odnosno, kome se pripisuju, dakle, ti hadisi? Kome pripisuješ taj hadis? Pa spominje, dakle, te vrste, pa kaže, el marfua, هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلا أو منقطعا dakle kada ti مرفوع kaže marfua al, مرفوع. شو زناشي مرفوع مرفوع زناشي. marfua ستاي حديث da se taj hadis pripisuje Allahovom poslaniku kada ti neko kaže on مرفوع؟ hadis marfua šta je marfua marfua je dakle ona hadis koji se pripisuje Allahovom poslaniku. Ili je Allahov poslanik, dakle, sa sveme to rekao, ili je uradio, ili je to, dakle, dopustio, dozvolio da se radi, jer vi znate, ako bi neko radi nešto što je pogrešno, Allahov poslanik bi to šta negirao, zabranio. Svatate, bez obzira da li bilo prekida u, u senedu ili ne bilo, kada se kaže merfua, misli se na hadis koji se pripisuje Allahovom poslaniku sa sveme. Maukuf, dakle, drugu vrstu koju ovdje še spominje, jeste maukuf, a huve ma udife ila sahabi, seva en kjane mutasilen, eumun Maukuf, dakle jeste, kada ti neko kaže, to je maukuf. Šta znači maukuf? Maukuf je hadis ili govor koji se pripisuje ashabu, nekom od ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, bez obzira da li bio spojen ili, bio, ili imao neki prekid u lancu. Svatate ovo, inša Allah, dakle, samo da, na, da naučite ove, ovo na pamet i onda da počnemo da učimo hadise inša Allah tjela, na pamet. Zatim kaže maktua huwa ma udifa ila tabi'i a maktua je ono što se pripisuje tabi'inu. Kada, ka, kada ti neko kaže to je maktua, dakle pripisuje se tabi'inu, tabi'in je izgovorio ili rekao nam. Dakle te riječi ili to ili to dijelo nam. Nakon toga kaže el musned. Šta znači musned? Ma i tesele seneduhu ila nebi sallallahu alaihi ve selleme. Šta znači musned? Musned je dakle od riječi sened. Lanac je tako. Sened znači lanac. Dakle musned musned huwa ma itasala sanaduhu ila nabiy sallallahu alayhi wasallam musned yasaki onaj hadis čiji je sened spojen do Allahovog poslanika sallallahu alayhi wasallam dakle ima spoj dakle sad ne govorimo o njegovoj dakle kakav je da li je neko od uh, ravija slab ili je neko zaboravan i tako dalje tako dalje dakle musned kada ti neko kaže jeste dakle da, da je spojen, dakle da nema prekida. Možda ima neku drugu bolest taj hadis, ali nije nigdje prekinut, dakle sva, u svakoj generaciji, dakle na mesto gdje treba da bude ravija iz te iz te generacije, dakle on je tu, ne fali. Sad je to dakle drugi razlog bolesti ili slabosti hadisa, ako je taj ravija koji i pored toga što ne fali što je tu, ako je on možda dakle slab zbog neke druge stvari. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, taj. Zatim ovdje šeh spominje, inša Allah, tala, dakle, vidjet ćemo da ovo sa Allahom te barek tala dozvolom spomenemo, pa ako budemo imali vremena da spomenemo neka fikska pravila sa Allahom te barek tala dozvolom. Zatim kaže ovdje šeh, i ovo je isto bitno, inša Allah, tala, da znamo, ove stvari su važne, bez imalo sumnje. A to je min enwail kutub fi ilmi hadis. Dakle, vrste knjiga koje su napisane, dakle, kojima su učenjaci hadisa sabrali hadise. Pa često čuješ džamiju sahih, ili sunen, ili musned, ili mustadrek. Dakle, što znači ovo? Sve su to zbirke hadisa. Svatate ovo, inša Allah, tjela. Dakle, ovo su ta pojašnjenja biznila tjela koja ćemo ovdje spomenuti. Pa kaže, na prvom mjestu jeste džamija. Dakle, džamija. Džamija, tako se zove, tako se zove knjiga, čija knjiga se zove tako? Dakle, imam al-Buhari je džamiju sahih. Dakle, sahih al-Buhari, to je ime koje su, dakle, Kasnije, dakle, ljudi, sahihul Buhari, jel? Jer se na taj način, dakle, proširilo među ljudima, među svijetom, jel? Gdje se čita u sahihu? U čijem sahihu? Buharinom sahihu, jel tako? Zašto što ima i sahihu muslim, jel? Dakle, knjiga od imama al-Buharije se zove džamiju sahih. A zašto se zove džamija? Šta znači ovo džamija? Ovdje kaže šejih, huve kitabun džema fihi muallifuhu aksamel hadisi fil aqaidi vel ahkam. Dakle, to je ona knjiga u kojoj je pisac te knjige sakupio vrste hadisa koji govore o akidi i o propisima wal adabi wa tafsir i o edebu i o tafsiru wa sir wal manaqib i koji govore dakle o o istoriji dakle o životopisu jel a wa gairi zalika mithlu sahih al buhari dakle i, dakle sakupio je hadise iz svih poglavlja dakle iz sire e, iz pohoda i tako dalje i tako dalje i druge hadise mimo mimo tih i zbog toga se dakle ta vrsta knjige zove džamija džamiju sahih poput džamija sahih al buhari Svatate ovo, barek fikum. Druga vrsta hadijskih zbirki jeste el musned. Musned imama Ahmeda, na primjer. Baraka lao fik. Huwa, dakle, ma džema fihi muallifuhu el ahadis ala tertibi sahaba. Dakle, to je svaka zbirka hadisa u kojoj je pisac knjige sakupio hadise po redosledu imena ashaba. Dakle, imena ashaba, dakle, napravio ta redosled. Dakle, nije se vraćao na šta? Na poglavlja Dakle, poglavlje o imanu, kao što je, dakle, kod imama El-Buhari je poglavlje o imanu, pa poglavlje o o siri, pa poglavlje o pohodima, pa poglavlje o i tako dalje i tako dalje. Već je gledao šta? Imena ashaba. Nam. Fakullu ahadisi sahabijin džumijet wahdeha bi kati nazar an mevadiha. Dakle, spomnio je dakle, hadise po imenima ashaba, bez obzira o čemu oni govorili. Ibn Mas'ud prenosi, dakle, pa spominje hadis koji govori o fikskim propisima. Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud, da Allah posljedno sveme, pa spominje hadis iz Akide. Dakle, na taj način je Imam Ahmed napisao svoju zbirku po imenu Musned. Svatate. Dakle, kada se kaže Musned imama Ahmeda, onda je to ona zbirka hadisa, čiji su hadisi poređani po, po imenima ashaba. Dakle, najviše hadisa ko prenosi Ebu Hureyre radijallahu anhu. Dakle, svi hadisi od Ebu Hureyre. Pa onda sve, sve tako, dakle, do, do kraja. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Nam. Dakle, to je musned, musned imama Ahmeda, rahimahullah ta'ala. A nakon toga, kaže šeheh, es sunen, huje kitabun, džumijat fihi l-ahadis, ala tertibi abuab il-fiqh, mislu sunan nebi Davud. Dakle, sunen, zbirka hadisa, po imenu sunen, jeste ona zbirka a, u kojoj je pisac, dakle, knjige, poredao hadise po fikskim poglavljima. Pa je počeo prvo sa poglavlje o čistoći, taharet, pa poglavlje o namazu, pa poglavlje o zekijatu, pa tako dalje i tako dalje. Kao što je, onda ovdje spominje pri primjer. Dakle, knjiga napisana po redoslijed je napravljen po fikskim poglavljima, je tako barek Allahu fikum. Pa spominje ovdje sunen, sunen Ebi Davuda, sunen Ebi Davuda, je tako? ili sunen imama Tirmizije, ili sunen an barek Allahu fikum. Nam. A nakon toga spominje El Muadžem. Muadžem kaze šejh Rahimahullah ta'ala, kitabun džumijat fihi al-ahadis ala tertibi šujuh, ima ala Uh, حسب حروف الهجاء وإما على حسب وفاة الشيخ Evo ga ide dalje. E, El Muadžem, El Muadžem jeste knjiga, dakle hadijska zbirka, po, dakle u kojoj je pisac poredao hadise shodno šejhovima, shodno šejhovima od kojih prenosi taj hadis. Pa je ili poredao, dakle, imena šejhova, shodno, dakle, arapskoj abecedi, počeo je sa šejhovima po imenu, dakle, koji, čije ime počinje sa harfom elif. Dakle, sve šejhove od kojih je čuo određene hadise, jel, koji, se, koji su se zvali Ebu ili Ahmet i tako dalje i tako dalje. A onda harf ba i tako dalje i tako dalje sve, dakle, sve do kraja. Ako je imalo neko pod ime ba, Bilal, ako nije, onda je, dakle, preskočio taj harf i tako dalje. Dakle, ili ova mogućnost da je imena svojih šejhova poređio na taj način, evo, Uh, wa ima ala Hasebi Vafati šejh ili je poređao jel, hadise po datumima smrti njegovih šejhova. Dakle, onaj koji je prvi umro šejhova, njegove hadise je najprvo spomenuo u zbirci. Dakle, prvi šejh koji je preselio od njegovih šejhova, sve hadise koje, koje od njega prenosi, spomenuo je šta? Dakle, na, najprvo. Pa onda drugi šejh. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, bilo je njih koji su imali stotine a stotine šejhova dakle od koji su slušali i pamtili i učili hadise barekallahu fikum nam Ili radi nekog drugog razloga mislu ma, ma ađim uh, thalatha li taberani. Dakle, kao što su muđemi, dakle, tri vrste muđema od taberanija. Tri vrste muđema koje je on napisao, veliki, mali i srednji od, od taberanija, rahimehullahu ta'ala. Nam, zatim kaže, sljedeća vrsta zbirki jeste El Mustedrek, kitabun džumija fihi ma fate sahib kitabin ahar, ويكون على شرطه مثل مستدرك الحاكم ala sahihain. Mustadrek, kada ti neko kaže stoji u mustedreku ili hadi se bilježi u mustedreku hakima. Mustedrek, imam i hakim, rahimu tala. Šta je znači mustedrek? Dakle, mustedrek jeste knjiga koju je pisac napisao, odnosno napisao je one hadise koji su promakli nekome od pisaca ovih drugih knjiga. Ko što je mustedrek hakima, On je napisao šta? On je napisao u svojoj zbirci Musedrek hadise koji su po šartovima imama al bukharije na primjer, ali imam al bukhari nije spomenuo u svome sahihu. Svatate. Dakle, Mustadrak, imam Hakim Rahelatala, je uzeo džamiju sahih od imama al bukharije onda je vidio njegove uslove, koji su šartovi da imam al bukhari uzme neki hadis i da ga zabilježi u svoju zbirku, je tako? Pa je našo mnoge hadise koji su po tim uslovima, uslovima imama al-Buharije, međutim imam al bukhari nije napisao. E te hadise je on napisao u svoju knjigu Musedrek. Pa kaže, dakle, često možemo da vidimo ocena hadisa, sahih ala šarti Buhari. Dakle, hadis je sahih po uslovima imam, imama Al-Buharije. Sećate se, kad smo govorili o tome. Dakle, Musedrek imama Hakima na sahihain, dakle, ono što je promaklo on nije promaklo. Dakle, nešto možda jeste promaklo imamu al-Buhari, imamu muslimu. Dakle, pa neke hadise koji su po njihovim uslovima ispravni, oni nisu zabilježili u svoje zbirke. Neke namjerno nisu napisali, a neke su ist, u istinu zaboravili. Pa je te koje oni nisu napisali, imam al-Buhari, imam muslim, rahimahum Allahu ta'ala u svoje zbirke, dakle, te hadise koji nisu, ali po njihovim uslovima su ispravni, imam hakim je napisao i je zabilježio šta? u svojemu stedrek. Edrek je ne, šeji. Znači što znači edrek je šeji? Dakle da dostigneš nekoga. Dakle neko ide pred tobom i ti pohitaš da ga stigneš. Dakle on je napisao hadise koji su po Buharinim uslovima ispravni. Međutim, mi kasnije možemo da vidimo da ih imam El Buhari da neke namjerno nije htio da napiše. Zašto? Zato što im je znao neku tajnu, tajnu slabost. Neku tajnu slabost. Ili ima neki hadis koji se suprotstavlja tim hadisima, pa je to imam, imam El Buhari vidio. Pa nije mogao da zabilježi dva hadisa, jedan govori ovako, jedan govori ovako. Pa je jednome morao da da šta? Propis šada. Svatate ovo barek Allahu, barek Allahu fikum. Ali mi smo govorili, kad smo govorili dakle, ovom pravilu, kada, kaže, kada se kaže u oceni hadisa, ispravan je po šartovima imam imama al-Bukharije, to ne mora da znači da je hadis, da je, sad, da je hadis sahih. Postoji mogućnost, ali ne mora da znači, svatate ovo, barek Allahu, fikum. Dakle, znate šta, šta znači mustedrek. Dakle, mustedrek su hadisi koje imam al-Bukhari i imam muslim nisu zabilježili, zabilježili u svojoj knjizi, međutim, neko drugi od učenjaka ih je zabilježio. Dakle, dakle mustedrek, mi smo ovde spomenuli samo primjer sahiha imama al-Bukhari i imama muslima, hm? a i drugih, dakle, zbirki. Neko je uzeo dakle zbirku imama Tirmizi ili ne, zbirku nekog drugog, pa je vidio da je on neke hadise nije napisao, iako su po njegovim uslovima ispravni. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, nam. Zatim, sljedeća vrsta hadijskih zbirki jeste El Mustahređ. El Mustahređ a kitabun jamedu sahibuhu ila ahad kutubi sihah. Fe yuridu ahadisehu bi esanid li nefsihi min gajri tariki al-muallif. Ke مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري المستخرج jeste knjiga koju dakle zbirka hadijska zbirka koju pisac dakle namjerno napiše hadise dakle uzme neku od sahiha Dakle, uzme Sahih al-Buhari. I namjerno uzme neke hadise od imama al-Buharije i stavi u svoju knjigu. Međutim, ne napiše sened od imama al-Buharije, već napiše svoj sened. Dakle, i on ih je čuo od šeha od kojih je čuo imam al-Buhari ili ih je čuo od nekog drugog šeha od kojeg ne prenosi imam al-Buhari. Dakle, napiše isti hadis kojeg prenosi imam al-Buhari, ali napiše svoj lanac prenosilaca koji je on ima, koji je, koji je on od drugog uzeo ili zapamtio. Svatate, barek alofikum. Pa ovdje, dakle, spominje Mustehređ Ismailija, na Sahih al-Buhari. Svatate ovo. Barakallahu fikum. A nakon toga dolazi al-ilal. Al-ilal ti je šta? množina za ile, bolest, bolesti. Dakle, hadijska zbirka po imenu Al-Ilal, nam, kitabun جمع فيه الأحاديث المألولة ما بيان إللها مثل كتاب الإلل للدار قطني والإلل للترمذي dakle ilal je knjiga zbirka hadisa koju je pisa u koju je pisac knjige dakle sakupio sve hadise koji imaju neku bolest i pojasnio je razlog njihove njihove bolesti, njihove slabosti. Kao što je, pa ovdje navio dva primjera, kao što je zbirka hadisa od imama Dare Kutnija, Ilel od imama Dare Kutnija i također el ilalu li tirmizi i dakle ilal od imama tirmizije. Dakle imam tirmizi imao puno knjiga, dakle nije samo dakle ova sunen kojeg imamo mi, dakle preveden ima i drugih stvari, ima šimail, šemail, muhamedije. Kako se zove ta knjiga na naš jezik? Opis Allahovog poslanika seleme. Prevedena je ta knjiga. Svojstva Allahovog poslanika sa seleme. Zatim kaže šeh, također zbirke hadisa po imenu el džuze. Znači, znate što znači džuz? Džuz, dio, jel? Također ima dakle zbirke hadisa po imenu Juz. Huwa kitabun jama fihi ahadis rajulin wahid. Kada neko od učenjaka ili pisaca knjige u svoju knjigu sakupi hadise jednog čovjeka. Dakle prenosi dakle knjige jednog čovjeka. Dakle takvih knjiga, dakle ja imam lično Merwiyat ibn Mas'ud. Dakle, svi hadisi koji se prenose od Ibn Mas'uda, dakle, u, u dva toma, svatate. Dakle, svi hadisi koji se prenose od njega. Dakle, nije on napravio sad zbirku da prenosi od svih asaba, nego samo od jednog čoveka. Ili od jednog, jednog od tabina, ili jednog od kasnih generacija svi hadisi koje on prenosi. Kao na primjer, čiji hadisi, barek Allah fikum. Ili hadisi od Hasan al Basrija. Dakle, hadisi od Hasan al Basrija. Dakle, predaje koje on prenosi. Dakle, ta, te vrste zbirki, hadijski zbirki se zovu džuz. Barakallahu fikum. Ili može također da se zove, dakle, tema, dakle, te zbirke hadisa džuz jeste, dakle, spomenuli smo da hadisi koje prenosi jedan čovjek. Ili da mu bude druga tema, a to je koje je hadisi koji govore o jednoj meseli. Dakle, imamo samo jed, neku meselu, mes, bilo koja mesela. Dakle, svi hadisi vezani samo za tu jednu meselu su spomenuti i sabrani. Nam. Pa ovdje spominje mislu džuz el qiraatu halfel imam od imama el Buharije. Dakle, čitanje Kur'ana iza imama. Dakle, imame al Buhari ovde sa, sabro i sakupio sve hadise koji, koji govore o toj temi. Nam. A onda spomenje al, 40. 40. Kitabun džema 40 hadisen min babin wahid au min abuabin šetta u ašhuruha al Arbauna lin nevovi. Dakle, i, dakle spominje takođe jednu vrstu uh, hadijskih zbirki jeste 40, po imenu 40. A to je da pisac napiše 40 hadisa. Ili 40 hadisa na jednu temu, ili 40 hadisa na... Dakle, says iz više oblasti. Kao što imam Nevovi napisao svoju zbirku po imenu Erbain. Ha? li Nevovi ili El Erbain. Je tako? Znate? 40 Nevovi hadisa koji su šta? Čija, dakle, tema, tematika te knjige jeste? Akida. Dakle, svi su hadisi iz Akida je Barek Allahu, Barek Allahu fikum. Iako, dakle, mnogi od onih hadisa mogu da se koriste kao, dakle, za fikske propise, je tako? Ali šta većina hadisa, odnosno svi hadisi su svakako iz Akida, ali kažem, čak iako su iz Akide hadisi, mogu da se izvuku neki fikski propisi ili propisi edeba. Drugi hadis, koji je drugi hadis u Erbaine Neuvije? Prvi je inema la malu binija, a drugi je Bejnema nahnu džulusin in, inda Rasulillahi sallam. Kada smo sedeli jednog dana kod Allahovog poslanika, hadis Omera radijallahu anhu. Kada je došao čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crne kose. Dakle, to je hadis iz Akide, tako, koji pojašnjava šta je iman, šta je islam i šta je ihsan. A onda pojašnjava, spominje neke predznake sudnjeg dana i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je hadis akidecki, bez sumnje, tako. Međutim, mogu da se izvuku neki drugi propisi. Ko na primjer propisi talebul ilma, svojstva ono koji traži znanje, da mu odjeća bude izrazito čista da mu kosa bude čista, dakle da ne bude nikakav, već da bude ko? Onaj koji traži znanje, dakle da bude čisto odeće i čistog tijela. Druga stvar, kada je došao pred Allahovim poslanih za sveme, onda je seo šta? Na koljena. To je jedno od svojstava ono koji traži znanje, da sjedi na koljena, kada traži znanje, kada sluša, svatate. Ibarak Allaho fiku. Dobro, to se dakle, to je sad jedna druga stvar, inšalav tela, to ćemo spominjati u sljedeće, sljedeće hefte, inšalav tela, kada budemo govorili o el urf, šta je to urf, šta je to adet, običaj. Dakle, to je također jedan od šerijetskih pravila, fikskih pravila koje se uzima u obzir, inšalav ta'ala. Pa ćemo vidjeti inšalav ta'ala, ali ne vjerujem da igde urf, odnosno običaj da čovjek pri, pri predavanju, dakle, legne ili da, ili da pije sok ili, ili da srče kahu, ne dola. <laughs> la haule, la kuvete, la bila. Ima, ima, ima. Nedavno na džumi, la haule, la kuvete, la bila. Subhanallah, vidim čovjeka sa mimbera, on tamo lego i stavio ruku, i izgučio se hladnom, znaš. Savio se ono ništa, ono, krenuo mi još leđe, Allahu ekber rekao je ja rabbi lalemin, ili ne pro, nemaju znanja, ili, ili je stvarno bio umoran od posla. Ina lillahi wa ina ilaihi rađen. Taj braće, da vas Allah nagradi za slušanje, ovdje ćemo stati, inša Allah. Pa ćemo sljedeći put spomenuti, dakle, ona fikska pravila, kawaid fikhije, fikska pravila, dakle, pet glavnih i osnovnih pravila, koja ulaze u sve fikske mesele. A kada to završimo, salam te barak tala dozvolom, onda ćemo početi sa hadisima i kada dođemo do nekog hadisa ili do neke mesele u kojoj je Sejd Sabik napravio greš grešku u fiku sunne. Onda ćemo dakle to spomenuti. Dakle, imamo dakle hadis, prvi hadis koji ćemo inshallah tela uzeti u ovoj našoj knjizi sa Allahom te barek tela dozvolom, dakle ovo je mukadema od Ibn Hajara, dakle nju ćemo preskočiti inshallah tela. Prvi hadis je koji ćemo uzeti inshallah tela, dakle sljedeći učimo još progovoriti o ovim fikskim pravilima i eventualno ćemo spomenuti neka usulska pravila. Dakle, šta znači wađi, šta znači mustahab, šta znači haram, šta znači mekruh i tako dalje, tako dalje, Dobro znamo inshallah tela, da obnovimo biznila tela. Nakon toga, prvi hadis kojeg ćemo, o kojoj ćemo govoriti jeste Hadis sebi Hureyre huve tahuru ma'uhu huve tahuru ma'uhu njegova voda je čista el hilu mejtetuhu a njegova mrcina dakle ono što umre samo od sebe je halal kada Allah posljedno sveme govori o moru vezano dakle za ovu meselu koju ćemo spomenuti o vodi ako ima neka greška kod Sejida Sabika u Fiku sunne da je napravio neku grešku dakle vezano za ovu mi ćemo spomenuti dakle spomenućemo ono što kaže naš šejh ovde šejh Besam rahimahullahu ta'ala na hadise koje prenosi Ibn hadžer dakle ovde u Bulugul Maramu, tako. Pa ćemo reći, međutim, ili kao, dakle, dodatak, šejh Sejid Sabik, rahimahullahu ta'ala, u fiku sunne, je napravio tu i tu grešku na to i to mestu, dakle, vezano za ovu meselu, ili je spomenuo hadis koji je daiv, ili je neki drugi rad. Svakate ovo, barak Allah, fiku. Molim Allah, doprosti meni i vama, svim muslimama, da vas Allah nagradi za slušanje. Molim Allah, da تصافنا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشات الحق دو عدوان مشات الحق دو عدوان مشاكل حقد وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا تعاهدنا على الإيمان